المقبرة الأولاني أولاني لله الله تشعر كما قديم قديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقصص القصص لعلهم يتفكرون أبوه والبيكي سوا غير وجوه فكيري فقصص القصص لعلهم يتفكرون أمري wambiye هنا وجه فكيري فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولي wambiye هنا وجه فكيري ذكر المعارك وطارها يسليني ضمير شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزمان Msukwane huyu insha Allahu armuraone ishusha hangu shipawangu tarehi hau mukhtasari ya hikao ndeshushinu shibalia nongozi nji ikao unji wa hazo ziwashiha haume tarehi ya humuumba wahi dunia ha mukhtasar baadhi ya tarehi zabiria ya ardhinu naana wandu wanshi harume inu arjuhenda harume shushinu limone baada ya humukadima milango kune mlango wa mwado kubalia اسمي يمود وأدم محمد mlango wavili ngabjuwonai allahu mlango wararu ngabjuwonai dalilu yahuyenshiwa allahu hamwe mlango wenu ngabjuwona umumbwa ndo wahe dunia umumbwa ndo wa mwanadamu mlango wane ngabjuwona umumbwa wahe arudhu inezahibiria hamwe mlango wenu ngabjuwona tarehi yahimaha yaviria ya arudhi numuda wana wana mtume hati mtume anu harwe mlango wenu tsena ngabjuwona umuda ne tartibu yahumsihuwahezi humsihu waezio mlango wa tano ngabjuwona umumbwa wahe mwezi nene jua harwe mlango wenu ngabjuwona upande wa kisayansi na upande wa kidini mlango wa ramdaru ngabjuwona umumbwa wahe nasihu ne mitana mlango wa fukare ubalikia ismu ho umumbwa wahe malaika mlango wa nane balia ismu ho umumbwa wahe majini mlango wa chenda ngabjuwona umumbwa wa mwanadamu mlango wa kume ngabjuwona umundo wahe dunia غرباء غرباء الغرباء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال الواحد القهار والعزيز الجبار ذي العوز والجلال خافر الذنب وكابر التوب شديد العقاب غير لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على من علمنا العز والإباء ومناجزة الأعداء وسير في درب الشرفاء وعدم الخلو الكافرين الأذلاء محمد بن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء رضي الله عن الصحابة الأ الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمعاء ولو كان من أقرب الأقرباء فانطلقوا مهاجرين راقبين المخاطر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء وفتحوا الأنصار الأنصار تعبيدا للناس لرب الأرض والسماء أما بعد zihimidazwe za Allahu yatukuha enda juu, emzima mwenye ugari haina roho, emzima yatukuha haruma nchida, mwenye uvu na sheo mjabbar, mwenye ukhufirlia ina dhambi muhali wa huadhibu ila washaka hukakabati Mungu yekati ndaye noha hindu marejei ya hatu swala nizi salamu za Allahu nazendelea harisoma ufahari na heshima harisoma hugabili adui na udunga emzia yaho wandu waadilifu harisoma rithiparoshindiha uhusiana wa takabarifu na kafiri wa Muhammad bin Abdillahi sallallahu alayhi wasallam e imamu wao wanduwema wakinaivu na hanifia wanyenyekeoha Allahu ziradhi za Allahu nazendelee masahaba wenzamvuwahahe wawakahulava haina ya khalifu hanifia emetijhakamkaribu nao namnanyikade warendeha wamuhajiri na mamurabituna hugabili haina hatwari haruma ibaharidi no haruma nejangwa wakati na lahutaze damu za hao nazo dalilu na davu wabua au zinji na madavu ilio wanadamu waabudiye mola wahe arne za bingu harumizo avenge aurani aurani mji Kana inshaallah narendao na rao ne eshiyo shini hauraji nekaitartibu insha Allah chilezi ndabindavi chami kana khatina nadamu ujo sinda ile sizini ngoza bidami dunia na nena mana zanda mukhtasar na dawia na nebezo watiti na watlia husimeshiyo hina mrujo rabahati atibaki harumai odioyinu shana buwe na taheshiyo yachisome na kwa jumala buwa haungo ya faana faishihe haku amandunga nimolesooni zikiswa zabirasha na ukaya ukayaze aswili ya hazi yangu harume Qur'ani ne sunna baada yabo hawe akaharuma zinu zombilinga vukiswa zasunguliwa siyenge baolyema maulamau nana haruma ze israiliyat ze israiliyat inumbe ilmu bao ya yangu haruma ya ahli lkitab neza ilmu zinu zikahu zijiwa hama na Wanaswara waka na haruma ze dini za hao waja hunda wasilimu baada ya wasilimu mayahudiani ni wanasharika waka mafungu harmazedini wakanizo wadhali ya ilmu za hao wajawoneso wandu wajawaeleza wandu hafunganisozijua hayokaladrokana bao yahiza elimu zinu zokakoli bao zizo zikavangao shanukana ya elimu zinu zokaubajifu muhu zisaidia naulamau haole wanawozi njihaswata mwana wanahizi tafsiri nalo wanawazi tarehe mtume haraza Ordonções Reino-Zine mwadwahedini shahaja hari kubali yardezisoma zindagwedini yarengangulu nazinzikaha hikma raziye dini ke ikani cheni harmo wanu wanukadiko jiwawe kelini batini Mtume sallallahu alaihi wasallam hadhihi hazi ya wale wasioso wadinizinaji na ile wanadamu watoja wamenanshi wanatoja watie wao warenge haki wakiamu batili hauki kwa je haki ni hui shaha baada ya kurubia hufa Mtume sallallahu alaihi wasallam hambakana hadisu an bani israil wala haraj na msome zema wewe hawana mduha ya mwandudu ya mwambizi mwazahi bani israil katina hata shaka katina hata tabu sha haridi haramjia ukana la tusadikuhu wala tuka mukazzibuhu mtsidoziswadikisha mtsadeza okueliwa na msinozondabo na mizambi nafushia mejukaya nanafu shamtsitswatuka sampulisa zwakueliwa sampulisa zondabo maana apa muhindo kaya mukanoijua yadotoa hukuma norenga ukazodalilisha ikakuzisha ka kazitsikini nenedini mlungu jojua yarengera ibrahu harumizo yani mukana mukanojuwa manena na azaba yazironyokayo dalilu chemujojuwa yaroni al israiliyatu ike al ithnas al yinu deka mfano ndu hasa hamalongo zilona dalilu na ushinzi harimo usilamu halafu nolurengeza novozivu yarajise yani maneno ambao al ithnas warajisu zanowaham hawunya kiswahe bani israil namjua tena bwanama mukana ngamera sonesheshini madrishi hadisi zingi shado kana na muhimsu kana ila ulama wahe tarehi ukwajikanywa jitihadi odojizia hodo hana na hadisi rai ujuwa ni hadisi rai onese tarehi yago kana na hadisi rai yotisa kursa kayo yo yo yoandabo sheu yehe hansi kana ketina vungu ya e isna ya e hayo na gozingizi zingi hawa ya usul hadith wa imana hadisi rai dukane maulama umuhimu dukane maulama wahe tarehi ukwadu kujizia hakurenga hadisi za dhaifu nakuatisha hadisi zingi pale pato kazo dhaifu hauzo sahihi shasifanya haunji e hadithi jukandio mbenufukeni hadithi arabondabondabo miujizia nsiemumie haukana e maanahe kinayokanaalulama wahi tarehi ujue na hadithi za dhaifu dukana ikitarehi ikidini aini ya tarehe ninyi haimaiba guwar ngao wakenaki liwajuweza ajiri hauma e, walwawabiria ili zikemisoma wafanya wafanyana zina jine nziro hana zina zavira wandu wajuwezi walinawotena emana mwenye inafuko ya hayo yumika wandu wezo wahule haukana yokekiri waluwatowekani sharia hauma tarehi وصابر يا همام مقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام مقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام alivyoniwezo Allahu yanifundisha, haininaishia na fundi fulani, haunaisoma hauna na hizi hikma Allahu yanibarikiayo, analuzikoni watinaujiha wanahu wawajionao alitawakali Allahu naameizo yanijuza, nipewe jukumu hiyo harumwai mafuzi yangu iroho yahangu ikinakini ukatibalikisha hizo najua nami ntina haja ikawa wajue kuziishia au wajue kuzi kazi za hangu juu titekeleza wajibu ya hangu na hena mna yini alihoniwe haki itekeleze fauli yini idine hensi ushahidi harwa tarekh na ujipanga wakati njo huhili ya yani muda usoni mwaye nijipange usipikao Allah subhana wa ta'ala ujuruzi saizajiria umma wenyewe aulela hajana ya vira batuka khilafa yarbia rizise zajiria litaifa linu agundomuda ya kwa njia ya Uislamu hunaswali humu ikakaiti mbunifu haruma baadhi ya wandu bahi anibainisho huka ijitihadi yangu pia rangundo mwando ya azma yangu emaru ndani ya tahawuti mapinduzi matiti na makuswada titi wandu hufanya dawa ili wandu na zendevu ya nikabu doa hamisihiri saidi umhifadhi ya Qurani yote ni makuswada ya dawa yangu na yote ndopezwa ni مرونا يسعى وهرمز ya إن أقصى هذا الإقامة الدين الله في الأرض نين mabda mshinzi yahangu na yinunde labda mshinzi wa mando wahedawa yahangu yinunde mashro ya yahangu yanunde matumaini ya yahangu yanunde mavunani yatawaji yao iqamatudin allahu fi ard na zinu zamba miyonji na zifikiriwa miyonji shahufungwani kaziti ummiya hamambe yajoza kwanza zanzaba sinahuzifanyia wana wanachauri hamambe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 wanamchifarikiano harumiyo izo upariliyawo na mshirikina zonziro uharumwao allahu yohutsunguwa uwanzao hamkurubisha wahahe haukowa honda uhahe weanzao yewejeyi wahahe na utubia na شريعتنا المنارات والمثال مشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال hamande hedi sayyidul kutubi hada angiona faida hindini hoye hansi sha'ail tadayyun fil jahiliya ingona fede ndini hoye hansi mishinzi ya dini haruma ujahiliya yani ujinga angiona feda hindini hoye hansi mishinzi ya dini haruma ujinga kenezo zunjuwao nelefunvu nitsangao njenambiye allahu zoyafanya hakuwa yawe zimeho juani hangu. Kwanza haye Allahu na ani mdogo hadisi yanikubaliye jitihadi yini yaitiye hamani zani ya hangu towa nisaidiye fadhila za wastahiki jitihadi ya hao neni ya hao harumaze Mwenyezi Mungu nane walizisaidia za mazijao صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر أقصص القصص لعلهم يتفكرون afunge waliye kiswa renda waju فكيري فقصص القصص لعلهم يتفكرون أبغي وانبي يكيسوا هنا وجه فكيري فقصص القصص لعلهم يتفكرون أبغي وانبي يكيسوا هنا وجه فكيري قال الله تعالى الله هذا واتل عليه النبا سورة الأعراف كيف لجانا لنفكار الإنسان الله هذا singa ihambi yawe kiswa nje harumaze kiswa yahizora horea hawahaye harumaye qurani yini wewe kabla hayo ukaa miongoni mwa tukauhafilia suratu yusuf kifu lararo zinu zilawala na allah zanongozinu raasamba vanu na mirongozi raisula vanu inu yonse pia ilawala na allah allahu liyasisiza muhammad sallallahu alaihi wasallam yambiye umma wahaheze kiswa الله أعلى نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق سيسي دوري هم يا ويكي سورة القاف كيف لكم الهراون هذا طبعا نرى رمبوان شوشين ماشي يشتي حرما زقي سوا زابيرا إن شاء الله حرما هزيا تولي الزيرا زنزيها زنزيها زنجي زتاري حوكايا رنزيها شيو يا هيك سوا أدام رنزيها شيو يا هيك سوا شيت رنزيها شيو يا هيك سوا إدريس رنزيها شيو يا هيك سوا نصر رنزيها شيو يا هيك سوا أخود رنزيها شيو يا هيك سوا صالح رنزيها شيو يا هيك سوا إبراهيم رنزيها شيو يا هيك سوا إسماعيل عايزها الشيش هيك سواء إسحاق عايزها الشيش هيك سواء لوط عايزها الشيش هيك سواء يعقوب عايزها الشيش هيك سواء إسرائيل عايزها الشيش هيك سواء يوسف عايزها الشيش هيك سواء أيوب عايزها الشيش هيك سواء ذو الكيف عايزها الشيش هيك سواء يونس عايزها الشيش هيك سواء موسى عايزها الشيش هيك سواء هارون عايزها الشيش هيك سواء يوشع عايزها الشيش هيك سواء يسع عايزها الشيش هيك سواء إلياس عايزها الشيش هيك سواء داوود عايزها الشيش هيك سواء سمود عايزها الشيش هيك سواء سليمان عايزها الشيش هيك سواء زكريا عايزها الشيش هيك سواء يحيى عايزها الشيش هيك يا عيسى الياشي شعيك يا محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليه أجمعين يا دولة الإسلام يا فجرا بدا يا أروع الكلمات يا شمس الهدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دمعة المحراب يا قطر الندى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وأولياء يعني الله أنا الذين يوزيها سورة الأنعام كيف لمن الشيلة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن in kunta min qablihi la min alkhafilin singa bihandi yawe kiswa njema harumaze kiswa yahizora hwere ya hawahazi harumaye qur'ani yinu nini kabla hayo ukane ngumi mwatuka ukhafilia suratu yusuf kilarab zimbeze kiswa njema havo yakangazivugu wao wowena wahezimbe nambeze nabii allah subhanahu wa ta'ala kiswa njema havo yakangazivuguwa owandu wema amu lazima aribunge eh, zaho wema amane namna yarabiyazo au faida zinji haku haku haku za msongezaru zisomeze kiswa ngolimiza faida hizo ngatola razione ngatola razione wene wene faida zinji zosoma zikiswa zaviria umaunu zaviria arli zaviria zikauni zavira faida zosoma zikiswa Zabura harume Qur'ani haswa ya ambalo doka Mtume sallallahu alaihi wasallam haamrishiwa yazifanye, ameongeana doka na yeye wajibu nizifanye. Rejea tena harume za Mwenyezi baada Mtume sallallahu alaihi amrishiwa yazifanye, yaonekana ino ibada uhaba habura amrishiwa rizirende rinaonekana ifaidia mwana inaonekana anzio wajibu Mtume sallallahu hawajibishiwa yaguwo inawahayasa kiswa yaguwo hatujuruho zifanya yo ibada hamande namna allah subhanahu wa ta'ala hada taqasisul qasas agange wabiyo kiswa aidia vili laallahum yatafakkarun allah subhanahu wa ta'ala ifaidia vili harabio kana ifaidia vili yatafakkur yani ekiswazini kare jambi lwazo zijye zikehalaahalele zijye zikehalaahalele shazini wami lwazo zikemusomo wandu wajifikirie wakifikiria za kiswazini wahuna kama za kiswazini wahuna msomo watirigeze ndongobi za mazavira mwake juma hufikiri ilizike asbabu ya hikma ini faida bile faida haru haukao wandu wanu nanziha za hao wao walo mitume ngabo manabii na maswalihin na wao na allahu ukaya ulaa الذين هدى الله فبهداه مقتده wao ndio waokola ni Allah adhibunga uongozi wa hao surat al-an'am kifula mengo shenda Allah subhanahu wa ta'ala abio kana wandu ndio waokoa ema na wili dukana yao na rasulu wandu akiso za wandu waokoa ya ngarjo bunye mifano ya hao awiyo faida kuu ni faida ya raru ya usema qiswa هذا حديث أبو الدار حوزي سمتون صلى الله عليه وسلم كان عدة الأنبياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 120 ألفا ورسله من ذلك 315 جمعا خفيرا أبو الدار حوزي سمتون صلى الله عليه وسلم عشان داد شهي زنابي زونغا تو صلى الله عليه وسلم بكانا شهي داد شهي زنابي شوزي في كل منازيلي الزيلي رسول خستولو هرماو ومجانا مرارو لكم الأتسان إكاربو كافير سومي كيسوا zawandu wena najanar na kunena hatano yawon ala kulli hal hamsina udhuri na thelathini na yore na urejeza za halati za abiria za kaumu za abiria haya kana alaihi wasallam harabi yazo Allah subhanahu wa ta'ala harabi yazo Qur'ani ikisoma yani dukana dukana itarihyohur jirjeza ifaideane dukkana itarihyojirejiza ifaideane yosomaqiswa dukkana ifaidayojirejiza dukana dukkana ikangojuwo izavira ya ngo yawo ngojuwo yenusu yahezi jawo haukaye tarehi yohujirejiza wiyo ika ikati na akubaza ikatina vantu vitope baba ni ilana damu wanenewe anjozo na saha nongondaro andomimikani nongondaro zijotosha loloukana yekwedi etarehi yojirejeza يا لو كان الله سبحانه وتعالى حرم كان فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Bahija jumhunda mabadiliko harumwayisunna namna ya mgendo ya Allahu wala kukajumhunda mkamuso harumwayisunna namna ya mgendo ya Allahu sura ya nangira nasani fatir kifu la lanangomiraro na ndaro hibu fide ya mwana sanoloka Allah subhanahu wa ta'ala rabiokana kujanjuohunda mabadiliko harumwamnaduwaha wala kujajohunda wala kamusu kujajohunda ya harumwamnaduwaha yawaralokana Allah subhanahu wa ta'ala kadu kadobadile sunna yaha ikadobamilanayondeyaha abranzi Allah subhanahu wa ta'ala kadwa inamerunda haye ngatare ngidirejeza Allah subhanahu wa ta'ala kujerejeza na ndakwenda anamwambia Allah rabbi wa kana falan tajida li sunnati Allah tabdila imeelezea ya pili rejeni kana kwa tarehe ngidirejeza dukana mwanadamu ikanzalo badili fidia e, e, imeelezea hivi dukana mwanadamu ikadanza ikadanza badili bisababu wakati wa zaman mwanadamu ikadanza badili bisababin wakati wa bin zaman. Mwanadamu kadazobadili hasibabu ya zamani wakati yaliyo haukaa umuhimu wa mwanadamu nongwambili nde wazi nemba mwanadamu yehanza akila hizo zinongwambili zinu raha ni akili nikaye mba ni wazi kazi za kinaya bahiya akili yopera hazimanadamu tena badili bisababu wakati wa zamani yavolelewa tena hukana zinugona zinogazimtia jinsi hazimanadamu na wae ikabadili awiyo na inamelezo wawili Allah subhanahu wa ta'ala ikabadili Allah inamna eh, isuna hahe manadamu badili rizia imelezwa raru zimakri za shaitani zokazibadili zimakri za shaitani zokazibadili nizisilaha za hahe zokazibadili na miongoni mwa silaha za hahe zinugambili hazivumbua yani mimba ni wazi abona ukana eka shaitani ikabadiliza mapenzi hayo na ikabadiliza silaha za hayo na mwanadamu ikanza yamebadili na Allah subhanahu wa ta'ala ikabadiliza silaha hayo ya kuonekana lazima itarehe ndio cheza ni maana nasubiti na mukana itarehe yodo cheza sina nasubiti na mukana ika mwanadamu kujuo zenongo zabira ya wengine na wengine nusu ya hezi jao abagenera isoro rijuweze kisoza aho bantu bakheri bahatu nitudede ubashenkeza ya junud allah siru wadharu al-kufr al-la'ina يا جنود الله إنا صرح توحيد بنينا يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرح توحيد بنينا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون wao jumao waruzibaraka za wanamume na wahaona rehema waonda ukao wa uroha ya pili Albakara kifu la jana na lumitsano na mfukari na mchuondo kasimalizani kana tongase parohiza hizo nabii zavira nuwavena shaksirodisanzi huwa parohiza howaluwai vira harme dunia inu haukana ziningizowamisho tena haukaya zitarehe za kuwaluwe mazifunga sana nuwaluwai haukaya mtususalamia ena mtu hatuwa hatuera ya jadu mtabisha halammana firauna yavihosunu na musa muhammad yavihosunu na abu jahali haina mtume zimuziragiza vira wotsobesha wandu wali waje wadi yawo yavo kanojariki wandu wema kanojarire msomea wandu wema kikarugirarire msomea wandu wali haukanani ukarata pinduwena usizetundungani yaisha fungwao yadoa kutabisha yawe pasi ujue omulisomia wandu waiwao usijotabia usijohafilia usijobadili usijotokana musana Mwenyezi Mungu aumohuja aukana ndinongonza tsuhu nda waweche za jiri wene wende kana hena padudu kahumula zinzi hulanu wenji na wandu wai wenji na hulanu dunia ino jinsena karashelezi zawo ankhonesazana ngozavira zinu ngarisahawo ngonese tena nomuiso muyi waho wanu wavira ichinoona da mafikiro kale kamunge na enzi au ndavukizo ngonantipiangajungona nokanarine parehizi zaho nadamu akana uvarime ardhini unji warume bina inu ngonese parehizi hawo nangadozi ngona hauraji nogokana kwadavukasinabinezi yahawo iyo نعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء عدو, عدو. عدو. عدو. عايزين zavumbula haruwai qur'ani zosanywa na mri marunda ondingo faidishawo wanadamu ne zinyama hanongo mbili nomvumbulaho mri ne marunda yaho mri apo kiswa zinu nepasuhuleze faida mbili zinu zihule nzima umvuli hivyo kiswa bukaufurahie roho bishao kiswa njema udojihiwe nafsa moya haho unomvuli kisonza shimarudari ikitunza bezinhu dikahufaidishira udangaibra upia mziani kwa mvulani ufano ya fana yawakunde marunda hukuku kunde mvuli wahereza kiswazini ndo mwiso wahu mukadima wa heshio amene insha allahu najohenda hari ya la mwando na heshio nande nando mlango wa mwando wa badia ya ismu ya huo na wa adamu hata muhammad ayuna الأولاني أولاني في ولاية ولاية جزر القمر